cantado cae concertoi dum pandemio. Nia loca cant rondo iam estis exerzanta por la ciu iara printempa concerto, ciam dum la unuae tagoi de marto aperis la unuae casoi de la coronvirusa malsano en nia regiono. Nia ec estis planintai veturi alla Bavara lim urbo Passau, por tie passiges in finon, por exerzado. Set tio bon chance ne ocasis, char giuste en la domo, cia nia choro ciu semaine convenis por cantado, aperis la unua caso de cron malsano. Seque, ciui planitai cun venoi estis nuligitai. Tio signifas, che ecte tiam gis nun, cae anca versaine dum ancora o longa tempo, la choro silentas. Alia choro en nia regiono estis malbon chanza. Ili ocasigis sian semain finon en alpa villaggio, cae parto partoprenantoi tie infectigis, de unu jam infectita membro de la choro cae tiui infectitoi sia vice infectis multain aliaen homoin, cae tiel considerinde disvastigis la virusan malsanon. Pedaurinde chor cantado estes tiu rilate ege dangera. En Bavario oni faris testoin, en ciui oni constatis che la aerosoloi, ciui venas el la buscioi de la cantantoi, flugas prescau sep metro in antauen, cae unu como quin metro in flanken. Do se oni sub tiui condicioi desirus cune canti, oni devus starigi la cantantoin en granda distanzo unui de la aliai. Tio signifas, che suffice granda choro ciel nia, cun tridec quin virai cae virinai vocioi, ne plu povas conveni, gis la pandemio estos au malaperinta, au gis oni estos eltrovinta e fican vaccinon contra la cronvirusa malsano. Anca blov musico estas a tiu rilate, quancam mal pli ol cantado. La resulto el cio tio estas, che concerto en ciu aperas cae cantantoi cae plov musico, devas observi la necessan distanzon. Cio signifas, che nur minimuma nombro de musicantoi povas stari sur sceneio. Cae compreneble ancau la concerta publico, devas occupi la sid locoin tenante distanzon de unu metro inter la seggioi. Cae cio ocasu prefere en libera aero. Giuste tio nun eblas dum somero. Do post monatoi de cultura fastado, nun ni povas giui la unuain concertoin cun malgrandai music ensembloi cae cun unuopai cantistoi. Pasintan mardon, mi ce estis tian concerton en la giardeno de la burgo de Vels, jela oca vespere. Aperis tie cantisto, cun accompano per piano, cae quinopa blov ensemblo. Ciui musicantoi estis instruistoi de la locai music lerneioi. La concerto estis organizita de la urba administratio, cae la eniro estis sen paga. En la concerto audigis alterne cantado cae blov musicae versioi de conatai popularai melodioi. La cantisto presentis cantoin de Mozart, Schumann cae Schubert. Dum la cantado tiel tuscis la internon de la animo, la blov musico estis gaiiga. Tio ja estis necutima mixo de programeroi, sed tio tutte convenis en la actuala situazio ni povas esperi che ni nun pli ofte havos la plezuron giui tia in somera in subciela in ni vere besonas tion